etorriak entzule gure gaurko kultura eta lonetara. Gaur, aste bukaera honi begira jarriko gara eta miarritzen bururatu den ikusentzunezko programen nazioarteko festivalaren inguran interesatuko gara zuzen Ogoita margarren edizia bururatu baita aste buru hontan eta ikusentzunezko munduan egiten denaren eta tendentzia berrien inguruko behatoki interesgarria bilakatu den festival honen inguruko argibidezun baitzu eskeniko dizkizuegu gaurkoan. Bas Maitena Bijaben, aurkezle ezagunak, bideratu du aurten FIPA ikusentzunezko programen nazioarteko festivalaren itxiera ekitaldia. Larun bat iuntzen izan zena, miarritzeko gar dumitin. Aretoa betea, aurtengo edizioan atera diren irabazlen izenak eman zituzten gogora dezagun, nazioartean estrenatu gabeko filma horiek eh, leian nazirela urten ere, seizail berdinetan, fikzioa, telesaia, erreportaia handi eta ikerketa zaila, sormeneko dokumentala, espektakulua eta musika zaila, edo eta tendentzia berriak biltzen dituen, esmarfipa zaila ere leian baitziren. Orotara, hogei bat sari eman ziren, aipaturiko sailez gain, bestein bat sari ere banatzen baitituzte tarteko, Europako gazteen epaimeiaren saria, telejama saria edo eta publikoaren saria. Bauten, hogei tamarrute betetzen dituen festivalak, gazteriak duen ausardia eta adinak ekartzen duen heldutasuna eta prestutasuna uztartu nahian, mundua ulertzeko eta bide berriak urratzeko amaika ate irekina izan dituzte. Aurten, maitena bijabenek erranduen bezala, politikak markatu du aurtengo edizioa. Gaur egungo politikarekiko edo politikoekiko herriaren mesfidantza erakusten dituzten filmak ikusi baitira baita politika berri baten berpiztea. Bigai azpimarratu daitezke era aurtengo edizioan migratzaileena eta agian ez ustez paradisuarena ere. Eta emazteak asko ikusi dira lehen lerroan. Bamazaren eh, presentzia nabaria izan da, aurtengo edizioan eta gaur egun bizitugun mundu azaleratzen dituzten filmak urbiltzeaz gain, zuban intxausti realizadore donostiarrak errandigunaz. Kakasu ikusten ikuste FIPA saiatzen ari dela ez bakarrik errealitatea aztertzen, baizik eta errealitatean eh, eragiteko, eh, eragiten duten dokumentalen inguruan pixka bat ari da, ez, aurten, ez? Eta horren adibide, agian, Smart FIPAko irabazle izan den, zero impuniti lana aipa genezak urrezko fipa jaso baitu lanunek eta epaimaiko presidente den Melisa Monjate kerranduenaz. Jendarteari hitz ematen dion proiektua bada. Pantaiati atera eta bitarteko ezberdinen bidez, proiektu honek injustizia bat eta tabua den gai bat aipatzen du gatazka ere muetan ematen diren abusu sexualena Ikerketa eta aktivista den proiektu bat da, non animaziotik eta bitarteko berritzaietara doan lana ere delarik, azkenean, gaiarekiko unkituak diren eta kausa babesten dituzten jende abiltzeko sedez egina izan delarik la. Eta guzti honengatik, saristatu nahi izan dute, zero impunitik izeneko la. Eta beste sarietan ere, azpimarrak genezake publikoaren saria aurten Latifa Infam dan la Republik dokumentalak eraman duela, Merzak Aloaz realizadoraren paradisoaren ikerketa dokumentalak bisari eraman dituela, eta Mohamed Jabali realizadoraren ambulanz reportaiak eraman badu urrezko FIPA, fikzioan erresuma batuko NW filmak eraman du lensaria eta telesaietan berriz Txileko Ramon Atelesaia atera da irabaz. Kultur alea. pour moi la maison c'est le moyen de ça n'a Basariak aipatu eta aurtengo FIPAN ikusial izan den dokumental baten inguruan interesatuko gara orain izan ere, aurtengo FIPAN mugaldeko mezuak izeneko dokumentala ikusial izan da. Europa Transit egitasmoaren baitan grabaturiko dokumentaletariko bat izan daunakoa, eta idoia eraso garako kazetariak erranduen bezala. Proiektu berezi baten parte da dokumental Donostia 2000 eta e, eh, kultur baitan garatutako proiektu bat da Europa Transit eta urte betean amar dokumental ezberdin egin zituzten Europako amar hiri ezberdinetako egoerak ezagutzera emateko. Mensajes de frontera deitzen da gazteleraz, baina mugaldeko mugaldeko mezuak du izena Euskaraz, izan ere eh, amar dokumental hauek Euskaratuak ere izan direlako. Eta jala, idoia eraso kerranduen bezala, bi hizkuntzetan aurkitu alizan goda dokumentala. Basabin intxausti errealizadorea izan da ba, proiektu guztiagoen gidari eta FIPAN aurkitu izan dugu ere larun batuntan aurkeztu baitzuten beraien dokumentala ba, festivalunen baitan. Sabin intxaustirekin mintzatu gara eta lehen lehenik galdegin diogu ean ezagutzen zuen ikusentzunezko nazioarteko programen festival berezi hau. Ba, entzunda naukan, existitzen zala jaialdi oso, bueno, polit bat ez da biarritzen, baina nintzen inoiz egon. Eta zen moduzko esperientzia? Ba, ia zan oso, na, gaur, eh, bueno, atzo gauean iritsi nintzen eta gaur lau pelikula ikusitut. <laughs> Eta lauak oso nadia, orduan izugarrizko nivela da, eta gira dago Euskal Herriko, Euskal Herriko jende gutxi dakila existitzen dela, eta gainak plan polita da, bat batean burgez sentitzea ez da biharriz bezalako hiri batean, zemendi paseatzen zu, eta ez dakit, sensazioa, ez dakit, ba, Zan tropezen, zaudela edo, ez da? O bestela surf eh, egun bat ere hartuta eta aurrengo egunean dokumentalak ikusi. Baina esan arrizko plana da eta oso gertu dago, ez? Baina bakizu beti, ametsak zai usek esatu bezala ez muga horrek ze iten digun, ez? Askotan, badirudi, ez? Eh, beste mundu badala hau eta egia da jende gutxi urbitu dala, ez? inor ikusi Euskal, Euskal Herrikoa. Baina gira esan oso esperientzia polita eta oso pozik ere jai aldean hartu digutelako eta nik ere bueno, entzundidan eh, txaloen gatik eta ba, gustatu dela gure dokumentala ez da. E, esango gu profesionalentzako bereziki interesgarria badela. Esatu dute etorkizuneko telebista nolakoa izango den erakusten duela pixkat tendentzia berriak ekartzen baitituzte? Bueno, nik gaur e, ikusi dut e, ban, ba, ikusi barruna eta karo e, ba, BBC-ren exodus da serie bat hiru filmekoa ba, batez ere refusiatuak egiten duten bideaz, ez? O, ba, bueno, lehenengoa behintzat interesgarria zan oso, gero emakume eh, kurdistanean gerran dauden emakumen inguruko historia bat, ba, jo, eh, esan, enun ezagutzen, guzt, enun inoiz ikusi, banekien historia asko nekizkien haien inguruan, baina benetan e, ba, placer bat izan dare bai errealitatoiek ezagutzea, ez? Eta gero bai ezagutzen nula Pableski, artista ruso bat, ba, guk ere dokumental bat egin genulako bere inguruan, osati batean bera agertzen dalako, eta pertsona guztiak agertzen dira, eta ni bertan ere <laughs> filmean agertzen naiz, eguk ere garbatu genuen e, juizio bat, ez? Hau bai, gustatu zait ilusio egin bai ikustea ba hiru hiru pelikula hauek baina fijatu zait ez hiru eh, pelikula hauek baz hiru errealitate ezberdin eh, azken orduko errealitatek ere aurkezten dizkigu eta oso interesgarriak ez bata Rusian gertatzen dana bestea Kurdistaneko herriari irta saiona eta eta bestea ba refusio askori gertatzen zaigu saiena ez orduan azken azken momentuan eh, azken uneko berrien inguruko dokumentala dira ez da gaina maila hondikoak ez Horregatik, ba, klaro, hemen egotea, ba, benetan pozgarria izan da, ez, oso pozik gaude. Larun bat ontan erakutsi dute zure dokumentala, esan duzu harrera ona izan duela publikoaren atletik, e, gero realizadore gisa publikoaren aurrean egon zara, ez da? E, zer esango zenuke ba, iragan dituzun momentu hoien Ez, bueno, ba, normalean, e, guri gertatzen zaiguna da o, realizadoreak eta gero jaialdien arteko harremana izaten da, ba, bueno, realizadoreak proposamen bat egiten du, ez, eh, zuzendariak eta jaialdiak e, aukeratzen dituzte pelikula horiek ba, bereien e, eh, kontzeptuarei egokitzen bazai edo, ez? Eta kasu honetan ikuste FIPA saiatzen ari dela ez bakarrik errealitatea aztertzen, baizik eta errealitatean e, eragiteko, e, eragiten duten dokumentalen inguruan pizka bat e, ari da, ez, aurten, ez? orduan gureak ba, benetan horretaz ari da, zeren azkenean Sergi Kamarak egiten duena esposizio bat e, zeutan Europan dauden emigranteak kontatzen die orain berri iritsi direnei ze esperientzia aukiko duten Europan ez, orduan guk azkenean ez dugu errealitatea bak, dan bezala aurkezen, baizik eta zerbait egin dugu, kasu honetan esposizio bat kultura, kultura ez, ba, e, zetian dauden imigrante hauei inguruan, bara hauei pizkatera guzteko Europan ze gertatzen den. Ez orduan alde hortatik, nik uste, ba, gure dokumentala ez da bakarrikan, ba, da, denuntzia gordina da, baino baita ere erabatean proposamen bada e, pixka bat e, aurrera joateko edo e, ez bakarrik gelditzeko salaketa utxean, ez da? Eta nik uste ere oso interesagia dela askotan ba, salaketa utxean baino proposamen eh, konplejoagotan oinagitutako eh, oinarritutako filmeak, ez nari gehiago gustatzen zaizki talde hortatik, ba, bueno, ba, aukez, ikusleak ondori estatu dezala, ez, ondori estatu nahi duena, baina guk egiten duguna da gutxienez egalitate bat aurkeztu, ez, eta ikuste genuen gure kasuan mentzat, Mensajes de Frontera filmean, ez, ba, ba bat ez, azkenean iristezian zetiara, e, iru urte, urtetan eh, basamortuan erdil da, da latz bat eukiduten migrante pila bat eta ez dakiteia ba, Real Madrid esazizuten, nahiz dutela joan Real Madridera, Madridera joatea baino, ez orduan alde hortatik informazio gutxi daukate ez, eta guzaiatu bera beraien kideak edo beraien egora berdinan egon dian kideak transmititzen informazio hori ez, eta ikustet ideia ona dala eta funtzionatu dula naiz eta oso zaila izan zan eh, rodajea eta dena ez. Eta gero, ba, bueno, nik uste ere, karo, frantxese kulturaren zat, ulertzea, e, orain mediterraneoan gertatzen den e, eh, eh, ba, eriotzak ez itxasoan, orain modan daude, o modan, esan, mundu guztiaren hau dago, ba, italian gertatzen dena, eukresian, eh, baina ezke, tarifan eta zeutan eta estretxoan urteak dara matzate hor, e, ba, izen gabeko, e, bueno, izenik gabeko pertsonak e, eozten, ez da, aukitzen dituzte itxasoan, ez da, Adibidez, Elena Maleno protagonistari, gure filmeko protagonistari mensaje bat ere bialdu dio, eta aurten, ogaurkoan, ere esan ez, ba, dulu minak, ez, eh, azken duela bi aste ere bai hiltzian ez da zeutan, eta bera beti dago e, beraien, beraien lanean ez, ba, ez da gizien bat hiltzian, baino makina bat izan zian ere bai, ez itxasuan hiltzian. Akorduan, eh, ere nik uste frantzis kulturaren ulertzea, ba, Kamerun eta bere ex-kolonietako herrialdetik datozenak, zeutatik pasatzen dira laban baina ikustet bat dala igual ezagutzen zuten askok, ez? Horregatik ere agian interesgarria da Frantziako kulturaren zat ba, hori ezagutzea, ez? Obiztal ez? Donostia 2000 amazien baitan, e, ateratako dokumentaz, dokumental sortetariko bat izan da zuena, interneten ere ikusgai badena, gaur egun? Bai, nik uste TTBek e, eh, nahi eran zituela, kostatzen zitzaion jartzea, baina nik nahi konproba, komprobatu konprobatu badauden ez daude, baina nik uste denako dagoen bardiala ja, bai. bide nahi badituzu ere, donostia 2000 ko webgunera jo dezakezue. Kantaldi itxasun, Otsailaren lauean, xanukigelan, Gaueko zazpietatik goiti, Pintxo eta Arno Bereziak gaueko beratzietati goti, mailu dantza. Mirentzu ager eta Xabier Itzaina. Eta bidaia taldea, disko berriaren aurkezpena. Sartzia bost eurotan, urgidik aurkentza. Itxasun kantaldia, otxailaren lauean, arrakagarai ikastolaren alde. gauzak ez ditut eh, zertarako hain luze. Bon, behar dalde batetik eh, lan frango ba, badutala makilekin, ez? Sortu, eh, bai, ba, bost urte, uh, pasatxo, sei urte, uh, makilen historio hori ateratu nuela, Ebe horrek, e, denbora hartzen, nahu, hartu da ongi enpresa bat da, azkenean eh, planteatzea, sigitzea, hor Horra, bada, musikatik piskat atelatzeko, bada, idu urte beden behar direla gauza ongi plantatzeko, hor dian hor, plant, gauza, plantian ari da, eta denbora, bedean, no, den, denbora piska bat gehiso banuela, eta gogoa e, baita ere. Ez da ez duela gogodik, baina makilen historiori ere sortu nuen zen e, sorkuntza gogoa, gehiago materializatu nahi nuelakotz. Mm Itzak eta doinuak ez nituen eh, aski. Ordean, or, eh, sorkuntza ez da sikulan urrun. Eh, eh. eta bost urte horietan ere um, mm, bidiska prestatu ditut, etxean. Eta bainan gaurko gaur diska horien kokatzeko zaitasunak atsemaiten dituen, ez? E, bost urtez gauzak dira, buruan, espiritu eh, eh, e, mailan, hainiz gauzetan, ez? Eta diska prestatu nituen lan horiek ez zuten, baita ezpada, eguneroko tasun bat. Horrean, ez ditut atera. Eta uh, zerbait simple egiteko uh, gogoa banuen eta gehien bat taularekin berriz konektatzeko, zuzenezko bat mm. egiteko. Mm-hmm. Eta hor, hortik or, alduta, istesona eh, aipatu dugun gauza, irukotearen autu hori, eta errepertorioarena baita ere. Basabaltzen adirazpenak jarri dizkizuegu orain, loreak askatu izeneko bilduma plazaratu baitua gorrila edizketxearekin, eta bihar, ba, bere lanunen bueltan, zabal mintzatuko baikara. E aurrera pengisa, zabaltzen bai baiarri dizuegu eta jakin biharko kultura talean ba, atera berri duen diskaren inguruko argibide geixago bilduko ditugula. begieta Esku baten itzala Agesi baten nairia Lantzeta soros batek ilan Arize etan zan Tagastaikidek urutze batek Errepikatzen zuen Hauza izan da entzule, garkoak eman duen guzia. Nera, letik besterik ez, bihar arte izan ongi, Aio. Ez aidazun ere ilargi maitia Zer gaitei da bizitzain krudela Behin baino gehiagotan bururatu zait Bizitzaren mugazearkatzean desagertzen ez dena Motibu baten bila Nabile gurero Larrosaren arantza Barru hotzaren egian ikusi gara Gero zuok errago jarri zinen Ta importantzirik enion nahi eman Asi eratik onartu ez zinazen Dazken aldiontan kontu David leko